Անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն Սեպտեմբերի 17-ին Ստեփանակերտի պատկերասրահում տեղի ունեցել լարայաժողովրդական նկարիչ Լավրենտ Վալայանի Անվան ցուցահանդեսի մասին։ Սա նկարչի թվով 8-րդ անհատական ցուցահանդեսն է։ Ցուցահանդեսի ներկա էին Լավրեն Խագաբակո Սահակյան, պետական այրեր, նկարչի արվեստագետ ընկերները, մայրաքաղաքի արվեստասեր հանդիպում։ Բացելու ցուցահանդեսը արվեստաբան Լուսինե Գասպարյանը նշեց։ Ցանդեսը արվեստագետի համար յուրօրինակ հաշվետվություն է իր արած ու չարածի մասին հանրության արչև։ Այսօր Արցախի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Լավրենտ Բահատուրի Ղալայանի թվով 8-րդ անհատական ցուցահանդեսն է։ Ցուցահանդեսին արվեստագետը ներկայացրել է իր տարբեր ստեղծագործական շրջանների աշխատանքներ, թվով 95, որոնք գծանկարներ են, գեղանկարներ եւ քանդակներ։ Ցուցահանդեսը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին, հայրենական մեծ պատերազմի 75-րդ եւ Արցախի հանրապետության հռչակման 24-րդ տարեդարձին։ Ելույթ ունեցավ նաև լարարամշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակման 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ԼՂ նախագահի հրամանագրով Լավրենտ Ղալայանը արժանացել է ԼՂՀ ժողովրդական նկարչի կոչման եւ այդ կոչումը ԼՂ իշխանությունների կողմից Բարձրագույն գնահատանքն է Լավրեն Ղալայանի ինչպես անցած ստեղծագործական ուղու, այնպես էլ նրա երկարամյա վաստակի եւ հայրենիքի հանդեպ ծառայության։ Լավրեն Ղալայանի անունը արդեն իսկ գրվել է Արցախի նորագույն պատմության էջերում որպես ազատ ու անկախ Արցախի հանրապետության կարևորագույն խորհրդանիշի զինանշանի հեղինակ եւ իհարկե սա նույնպես բացառիկ պատիվ է, որին արժանացել է Լավրենտ Ղալայանը, մարդ մի անձնավորություն, ով իր մեջ կրում է հայրենասիրությունը որպես բարձրագույն արժեք։ Եվ հենց հայրենասիրության եւ հայրենիքի հանդեպ սերտացավության մարմնավորում են նաեւ Լավրեն Դղալայանի ստեղծագործությունները իրենց թեմատիկայով եւ գաղափարական արտահայտությամբ։ Ինչպես նշվեց, սա հեղինակի թվով 8-րդ անհատական ցուցահանդեսն է, որտեղ ներկայացված են, խտացված են ավելի ճիշտ պարոն Ղալայանի հույզերը, ապրումները եւ իղձերը։ Պարոն Ղալայան, ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ ինչպես ժողովրդական նկարչի կոչման արժանանալու կապակցությամբ, այնպես էլ այս ցուցահանդեսի առիթով եւ ուզում եմ մաղթել ձեզ անսպար ներշնչանք, անսպար երանգ եւ արարելու կարողություն։ Արցախի նկարիչների միության նախագահ Հովիկ Կասպարյանն իր միության անդամների անունից շնորհավորեց Լավրեն Ղալայանին ժողովրդական նկարչի բարձր կոչման արժանանալու համար, նշելով, որ այն ավելի է պարտավորեցնում նկարչին առավելագույնը ներդնելու իր արվեստում։ Ինձ համար մի քիչ դժվար է խոսալ, քանի որ իմ ուսուցչի ցուցահանդեսն է, մի քիչ հուզվում եմ այդ ցուցահանդեսից եւ այդ հուզմունքը գալիս է ուրախությունից։ Ես միշտ իրեն կոչել եմ Ինկեր Հալայան եւ ինձ համար ավելի հարազատ է Ինկեր Հալայան ասելը, քանի որ այն ժամանակներում չկար ինստիտուտներ, չկար համալսարաններ նկարչական ուղիով, որ ինչ որ ուսանողները սովորեն, կար խմբակներ, որից ամենակարևորներից մեկն է, որը դու ես հաճախում է այն խմբակը, որտեղ աշխատում եւ սովորացնում էր Մինկեր Ղալայանը եւ առաջի կարելի ասել իմ ուսուցիչը Մինկեր Ղալայանն է եւ ես շատ ուրախ եմ որ գտնվում եմ այս ցուցահանդեսում եւ շնորհավորում եմ Մինկեր Ղալայանին Շնորհավորանքի խոսք ասաց բանաստեղծ գրականագետ ԱՊՀ պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը, ով կարևորելով ցուցահանդեսը հատկանշեց։ Այս միջոցառումը խորհրդանշական է մի քանի առումներով։ Առաջին հերթին մեջ ներկայանում է մեր ժողովրդական նկարիչը, որը անցել է երկար բեղմնավոր ճանապարհ եւ իր ստեղծագործություններով հարստացրել է հայոց մշակույթը եւ Հայաստանի եւ Արցախում ստեղծվող եւ սփյուռքահայ մշակույթի պատմությունը։ Երկրորդը այս միջոցառումը այս բազմաժանր ցուցահանդեսը վկայությունն է մեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կայացման։ Արվեստի ներկայացուցիչն է, կատարյալ արվեստի ներկայացուցիչը Ղալայանը։ Տարածական արվեստի, այստեղ նկարչությունն է, այստեղ քանդակագործությունն է, նկարչությունը իր տարբեր տեսակներով դիմանկար է, բնանկար է, գծանկար է եւ այլ տեսակներ։ Քանդակագործությունը եւս ունի իր տարատեսակները եւ զարմանալի է միաժամանակ նաեւ հպարտության զգացումները առաջացնում Լավրենտ Ղալայանի ունակությունը նրան նվիրում է իր արվեստին։ Լավրենտ Ղալայանի նկարների նայելով, եթե մարդը Ղարաբաղը չի տեսել, կարող է այդ նկարների միջոցով ծանոթանալ Ղարաբաղին։ Եվ եթե այդ նկարները չի տեսել Ղարաբաղի յուրաքանչյուր անկյուն բնանկար լինի, քանդակներ լինի եւ այլն, դրանց միջոցով կարող է ինքը պատկերացում կազմել Լավրեն Ղալայանի արվեստի մասին։ Նկարիչը շնորհակալություն հայտնեց երկրորդ նախագահին իր վաստակը բարձր գնահատելու համար, նաև ցուցահանդեսի բազմաթիվ այցելուներին ու այստեղ էր բերել հետաքրքրություն իր արվեստի հանդեպ։ Ցուցահանդեսը, ինչպես նշեց Լավրեն Ղալայանը, նվիրված է մեծ եղեռնու հարյուրամյակին եւ հայրենական մեծ պատերազմի 70-ամյակի հաղթանակին, ինչպես նաեւ մեր հաղթանակի, մեր անկախության 24 40-րդ տարեդարձին։ Քանի աշխատանքներ են ներկայացված եւ ստեղծագործական ինչ շրջաններ են ընդգրկում։ Մի 120 հազիվ, ոչ թե հազիվ, այլ ավելին կա, ուղղակի մի 120-ը ստացվել է ստեղ ցուցադրելու, չնայած էլի խիտա ցուցադրումը այնամենայնիվ ձգտել ենք հնարավորինս ինչ որ բան ցուցադրել, հատկապես որ այս հանդեսը ընդգրկում է իր մեջ 50 տարի։ Այսինքն 50-ամյակի ամփոփումն է։ 50 տարի, ես 94 թվականից 51 մեջ այարտեմ, արդեն երևացել եմ նկարչական այդ արվեստի բնակավարի արենայում Երևանում։ Դեռ առաջկուրսի ուսանող եմ եղել, որին հենց սկզբից ակունքից ինչու հենց նկարչություն եւ հերավոր դրմբոն գյուղում ծնված տղան ինչպես ընտրես նկարչություն։ Ճիշտն ասած, ես էլ չգիտեմ <laughs> ինչպես, բայց այն որ շատ եմ կարիք զգացել փոքր տարիքում գունավոր մատիտներ ունենալ, թուղթ ունենալ նույնիսկ պատկերացնում եք, այդ բաները չկար։ Այն ժամանակ նույնիսկ ժամանակը 46 թիվ, 47 թիվ իմ քույրերը Սնձանից բարձր դասարանում սովորում էին, նրանք սև գրատախտակների վրա գրավոր են գրել, ստուգվել եւ գնահատվել։ Այդպես է մեծացել։ Հետագայում մեկ էլ գրքեր են կարդացել են գրքի առաջի անմանաթերթ կա։ Նեն թերթը հենց կտրել են տվել ինձ, որ ես Կրթությունը մասնագիտական։ Նկարչական։ Ժամանակին ճիշտը իմ մեջ կար, արդեն զգացվում էր եւ ուսուցիչների կողմից, եւ ընկերական շրջապատի կողմից, այդպես եղել է, որ զգացել են, որ իմ մեջ ուրիշ է ինչ որ բան բայց դե ինչ արա ժամանակը թույլ տվել, որտեղ միջոցներ չեմ ունեցել գնամ կամ Բաքու կամ Երևանում սովորելու, ստիպված արդեն մտել եմ մեր գյուղացական տեխնիկումում, որի համար չեմ ափսոսում, որովհետև ես այնտեղ բավականին բարձր գիտություն եմ ստացել, հատկապես բժշկագիտությանը մեջ, այսինքն վետերինարիա բայց սովորելու ժամանակ էլ ինձ սենյակ է ընդունել, ձևավորել ժամանակի շքերթներ, գյուղացական առումով, լոզունգների համար այս կամ այն բանով արդեն գտել էին, որ ես կարող եմ նման գործարան ու այդպիսի գործեր եմ կատարել, հետո ավարտել ու չտե։ Այո, հետո կամաց կամաց արդեն հայրենիք պաշտպանություն, բանակ, վերադարձ ընդունվել Երևանում Աբովյանի գեղագիտության բաժին եւ այդպես սովորեցի։ Ստեղծագործական կյանքի որ շրջանն է կարևորում։ Բոլոր շրջաններն են կարևոր են եղել, որովհետեւ դա իմ կյանքն է եղել, որովհետեւ ես ինձ կյանքում ազատ չեմ զգացել, որովհետեւ այս բնակավարը այնպեսին է, միշտ պետք է ձեռքդ մեջը պահես այն ամենայնի ցանկացած մասնագետ չնալ այդպեսին է, բայց առայվել եւս այստեղ, եթե նկարիչ, քանդակագործը, ճարտարապետը միուր բաց է թողում, մի օրը հետ նա դնում աստված որտես չաշխատեց բաց թողածը ոչինչով չես լրացնի բավականին տարբեր ոճերի մեջ եք ձեզ փորձել որն եք նախընտրում ինչ ոճի մեջ եք սիրում եւ նկար եւ քանդակ դա իմա պրակտիկանքն է ասում չեն արվեստի կյանքի վերարտացոլումն է նկարիչի պրիզմայով անհատի պրիզմա։ Նկարի միջով լիարժեք չարտահայտվեց, որ դիմեցիք քանդակին։ Քանդակը էլի ինքնիստիկյան, էլի մանկությունից է գալիս։ Այո։ Հա, այդպես է ստացվել։ Այն ամենայնիվ ին մեջ ցանկացած նկարիչ ունենում առաջինը գրաֆիկա այսինքն մատիտով նկարել, հետո սև սպիտակ, հետո գունավոր գրաֆիկա։ Այդ բոլորը ինձ մոտ կա, բայց մի ուրիշ բան կա, որը շատ դժվար է ու ծանր եւ գիտություն է պահանջում տա օֆորտն է։ Ես տեսա ուշադրություն դարձրի։ հա, Դա օֆորտն է, որ բոլոր նկարիչները, չեմ որ կարող են ձեր մեկնել այդ գործի կատարումը։ Ինչու՞ է դրա յուրահատկությունը։ Դրա յուրահատկությունը նա է, որ շատ աշխատատար է, շատ դժվար է եւ տեխնոլոգիա է պահանջվում, որպես ով ինչպես զգա, ինչպես կատարի, այս բանը։ Ես այստեղ ցինկի վրա աշխատել եմ հետո տրավիտը մարել մեր տպարանում, հետո տարել Երևանը տպագրել ու բերել էստեղ ստերս տարել Բաքու ցուցադրել եւ չի եղել մի պահ, որ իմ աշխատանքներից հետ տան, որտեղ ընտրել եմ այնպիսի թեմա, աշխատանքային թեմա, ժամանակն ի պահանջն էլ այդպեսին եղել, որը իհարկե նպաստավոր է եղել ինձ համար, ինչպես նաեւ հոգու գործը։ Ենեն ամբողջ գործերը իհարկե մի մասը վարվել եմ արվեստանոց վարվել եմ, մի երեք աշխատանք եմ վարվել եմ։ Դրա համար նույնիսկ աշխատանք կավենա կողքով առած, բայց հենց փակցրել մապեսարելն, որպես նորից ինքը ապրել է այդ գործը, որտեղ շատ դժվարությամբ է ստեղծված այ այդ եղանակով գրաֆիկայի հետ աշխատել եմ, ընդունել եմ մարդիկ այդ ձևի։ Ընդհանրապես ինչպես է ծնվում նկարը, նախ մտքում, հետո թղթի վրա թե կյանքն է տալիս։ Ես ոչ մի բան չեմ ծրագրել։ Ծննդաբանության հստակ ծրագ չեմ ծրագրել, մեկ էլ տեսնում ես ասում է, էս հրա։ Ոչ մի բան ծրագրված չի հայտնի նկարիչներից մեկը չեմ հիշում ով ասել է ափսոս ինչքան շատ բան է կորչում աչքից ձերտ ճանապարհին Ճիշտ է։ Լավ, լավ, լավ բան է կորչում։ Այդ դե, գիտեք, ընկալում ասենք, այնինչ դուք ընկալում եք եւ այնինչ ասում եք արդյունքում։ Կորչի թե գումարվի, դա հեղինակ չի զգում։ Նույնիսկ պահ կա, որ Աստված գալիս է, քեզ տալիս ու գնում ու հետո ես զգում, որ ինչ որ բան արել ես, բայց չես զգում։ Այդ դու ես արել թե ոնց որ հարցնես կարամ ասեմ չեմ իմանում ոնց ինչպես դա այդպես է չգիտեմ Ես ճիշտ ասած կյանքում ինձ չեմ սիրել ռոպագանդա, որ ես կամ իմ գործով նմարել էլ կտեսնեն, չեն տեսնի, ինչ կանեն, ինչ կասեն, ինձ համար նշանակություն չունի, որտեղ արվեստը սուբյեկտիվ երևույթ է։ Ոնց որ երեխա մորից ծնվում է, տենց ինքն է ծնվում, օրինակ նկարիչից դա սուբյեկտիվ երևույթ է։ Կարող է ինչ շատ դուր գա, բայց կան ասեն, «Էս ինչ ես արել»։ Կարող է նաև հակառակը լինի։ Եվ հակառակը, այդպես էլ ալյունում։ <laughs> Նույնիսկ պահեր կան նկարեր, ես արել եմ թողել, օրինակ կան տեսաբաններ կամ իմացյալ մարդիկ, որոնք ասում են, «Այստեղ սենց էլ կան, ենց էլ կա»։ Ինձ զարմացնում է, որ ինձանից դուրս էլ է մտածում։ Այդ պահը կա, ինչ ասեմ։ Ասում են նկարչի առաջին ճշնամին իր վատ նկարներն են։ Պատահում է, որ դուք չեք հավանում ձեր նկարները։ Վատ նկար չի լինում։ Բատ նկարը միլամ նկարի սկիզբը մոտավորապես 45-50 տարվա մագավարժական ստաժոն եմ, իմ կյանքը սա երիտասարդյան հետ է եղել, դրա համար ասույթներ շատ շատ կան, որովհետև միշտ հա։ աշխատանքը զուգորդել եք մանկավարժության։ Եվ քանի սերունդ եք դա սիրակել։ 17 թվականին 50 տարի է, որ ես զբաղվում եմ մանկավարժությամբ։ Նկարչի հետ մեր զրույցի ընթացքում փորձեցինք բարձր, ինչ է գեղեցիկը։ Գեղեցիկ բառը, որ օգտագործում եք, արտաքին տեսքի եւ ներքին էության ներդաշնակությունն է գեղեցիկը։ Միայն այդպես, ոչ միայն արտաքին։ Այդ դե, քանի որ էսթետիկայի մեջ եմ գնացել, այդ առումով տրասահմանում է դա արտաքին տեսքի եւ ներքին էության ներդաշնակություն ինքը գեղեցիկ։ Այսինքն չկա միայն արտաքին գեղեցկություն, ներքինն էլ պիտի կա սիրուն, կա սիրուն, կարող է 5 րոպե զրուցես նրանց հետ զգաս, որ դա մենակ սիրուն է։ Ինչն է կարևորում Հայաստանում արվեստագետի եւ հատկապես նկարչի համար։ Առաջինը Աստծո տված է, որ չպիտի մոռանաս, որ նա տալիս է դու պիտի նրան ծառայես։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ հիմնականում աշխատասիրություն։ Նորից աշխատասիրություն, իհարկե սիրով, չստիպել ինքդ քեզ, ինքը քեզ ձգում է։ Սա այդպեսին նա որ այդվան կամ հիվանդանում ես արդեն մեզ մեծ մեծերը որ ասում հա բուժում չկա այդպես։ Ցուցահանդես նվիրված է ցեղասպանության 100-ամյակին, ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհն է այդ մասին հիշում, վերապրում, սքակցում, ինչու՞ չէ։ Դուք որպես արվեստագետ, որպես տարիների փորձ ունեցող, հա։ գիտեմ որ նաև քաղաքականությամբ եք հետաքրքրվում հայ հայ-թուրք հարաբերությունների տեսլականը ձեզ ինչպես է երևում 100 տարի անց գիտեք ժողովուրդը միշտ པարս ջուրը հենց որ դերևից գալիս է պղտորում ու տանում է նորից այդ նույն գետը պղտորվում է պիտի սпасես նորից པարսը 100 տարի սպասեցին։ Գիտեք, այստեղ շահի խնդիրը, գերտերությունների խնդիրն է, այնքան խնդիրներ կա, որ հնարավոր չի մի անհատ ինչ որ ձևով ռեցեպտա ասե սենց ալի։ Խանատում եք, որ ասեն գերտերությունների ընդունելուց հետո ինչ որ բան կփոխվի, մինչև Թուրքիան ինքը չընդունի։ Հենց հետա որ Թուրքիան պետք է ինքը ընդունի, ինքն էլ ճիշտ կան, որտեղ հիմիկվա թուրք չմեղավոր, իրեն նախնիներն են, թո ներողություն խնդրե եթե ոչ նրա կյանքի ընկերուհին, հոգեբան Արցախի Պետհամալսարանի պրոֆեսոր Արզիկ Մխիթարյանը։ Ոչ միայն գրեթե կեսդարյա համատեղ կյանքով են կապված, այլև մեր աշխարհի եւ գաղափարների ընդհանրությամբ։ Հեշտ է նկարչիկին լինելը։ Հեշտ է այն առումով, որ հավանաբար արվեստագետները նրբանկատ են շատ ավելի, կյանքը փիլիսոփայորներ են արտացոլող։ Դժվար, որ նրանք ինչ որ միտեղ անպաշտպան անհատականությունները եւ ավելի շատ իրենց փոխարեն պետք է որոշ գործողություններ անես ինքդ, կենցաղից հեռու, ուտիլիտար հոգսերից շատ-շատ հեռու։ Դրա համար միգուցե ինչ որ միտեղ նրանց այդ բացը կոմպենսացվում է կնոջ ակտիվությամբ, որը որ տարիներ շարունակ նա կարողացել եմ իրականացնել։ Ինչն է գնահատում Լավրեն Ղալայան ամուսնու եւ նկարչի մեջ։ Ես կասեի նրա մեջ եւ արվեստում եւ կյանքում ամենամեծ առավելությունը դա ազնվությունն է։ Նրա եւ արվեստն է ազնիվ արվեստ, անկեղծ, անկաշկանդ, ամբողջ կյանքին նվիրված, սիրով իր հայրենիքի նկատմամբ մեծ սեր ունեցող նկարիչ է։ Եվ որպես անհատականություն նա ղեր ազնիվ անհատականություն է, իսկական Ղարաբաղցու կերպար։ Ինչպես է հաղթահարում դժվարությունները, երևի ամենից շատ դուք այդ մասին գիտեք։ Անտեսան Գերմանիայի այսբերգի այն մասը, որը ուրիշները կարող են չնկատել, բայց դուք հո գիտեք։ Լավրենտ Ղալայան արվեստագետի մարդու այս առավելությունը շեշտելուց բացի, որ ես նշեցի ազնությունը, նրա ամենամեծ որակներից մեկը դա նրա աշխատասիրությունն է։ Բավականին աշխատասեր անհատականություն է արվեստի մեջ։ Նա ասենք կարող է ամիսներով որևէ մի աշխատանքի վրա տկնել, ջանալ, որպեսզի իր ուզածով լինի, եւ այդ ընթացքում բավականին դժվարություններ է հաղթահարվում, թե ֆիզիկական, թե հոգեկան, թե կենցաղային, դա բնական է, բայց կարևորը այն է, որ ինքը ապրում է իր աշխատանքով, դժվարությունները հաղթարում է լռությամբ, բայց զգում ես, որ կամք է գործադրում իրոք, որ իր անհրաժեշտ նպատակին հասնելու համար։ Եվ ես կասեի, որ նրա այդ որակը աշխատասիրության իրոք տալիս է արդյունքներ։ Արվեստում չափանիշները բավականին հարաբերական են, ասենք, աշխատանք, որը կարող է 10 դիտողի դուր չգալ, բայց մեկ արվեստագետի շատ գերի, հուզի եւ գրավիչ լինի։ Այս առումով երևի ինքը բավականին դժվարություններ է հաղթահարում, որովհետև հաճախ լինում է այնպես, ասենք, այցելուն չի կարողանում ընկալել աշխատանքը, եւ դա նրա հոգեկանում առաջացնում է բարդություններ, դժվարություններ։ Սակայն այն, որ ինքը հավատում է իր ստեղծածին, հավատում է իր ազնիվ արվեստին, դա ամենակարևորն է։ Ընդհանրապես արվեստագիտությունը եւ արվեստաբանությունը հավանաբար մի փոքր իրարից տարբեր երևույթներ են։ Շատ հաճախ արվեստաբանը, որը որ որ ստեղծում է այդ աշխատանքը, նա երևի հաճախ չի դնում այդ գաղափարը, ինչ որ ուրիշները վերագրում են դրան։ Սակայն Ղալայանի մոտ առավելությունը իմ կարծիքով նա է, որ նա գաղափար ունի, արվեստի մեջ ցանկացած աշխատանքի մեջ գաղափար է դնում։ Ունի իր գաղափարախոսությունը, իր հայրենասիրությունը, իր երկրին նվիրվածությունը, եւ եթե դուք նայում եք աշխատանքները ամբողջապես իր ապրած կյանքի Արցախի վերարտադրությունն է։ Դուք կարող եք նրա աշխատանքն պատմերը տարեթվերով նայել եւ պատմել Արցախի պատմությունը։ Կարելի է ենթադրել, որ դուք եք առաջին քննադատն ու առաջին խորհրդատուն։ Անկասկած, երբ 92 թվականին ռմբակոծությունների տակ ստեղծվում էր Արցախի զինանշանը, մենք երկուսով կոչ եկած պատվալում նա կատարել է այդ աշխատանքի 18 տարբերակ եւ ամեն անգամ իհարկե նա ուզում էր, որ անպայման ես գնահատական տայի, որն է ավելի լավը։ Եվ մենք իհարկե երկուսով երջանիկ ու հպարտ էինք, որ ստեղծեցինք անկախ ազատ մեր հայրենիքը Արցախ աշխարհը եւ նրա զինանշանը ստեղծվեց այդ ռմբակոծությունների տակ։ Այդ պահերին մենք հավատում էինք, որ լինելու է հաղթանակ, որ մենք ապրելու ենք ազատ Արցախում։ Եվ այսօր այդ զինանշանը մեր ապրած կյանքի վկայությունն է։ բայց անդրադարձ ու խաբիթարական աշխարհի հետքական կողմը։ Այն պատրաստել է